Baionako alkoliko anonimoak elkarteak eh, goita urte betetzen ditu aurten eta goizuntan eh, gurekin eh, badugu talde hortako kide bat eta ba, prinsipio horiek segituz egun ez dugu izenik emanen e, ez baita hori importanteena ba, Ara, asteko gurekin zira goizuntan egunon? Egunon Beraz, lehenik, seitasun praktikoak emanen ditugu Eh, buk aitz eh, astapen untan eta bukaeran ere bai, beraz, uh, zer egin, harrimanetan txartzeko uh, elkartearekin? Ordoan, bada, mm, telefonu zenbaki bat, eh, ordoan, emanen dut, hori da, 06, bederatzi, sortzi, bost, bi, lau, bi, iru, bederatzi. Eta hortan e, jakiten alda eh, bilkura guzien e, berri, nundien eta ordutegia eta bar. Eta baita bakarrik mintzatzen alda e, bere arazoaz eto, eta bat. Dena den, setasunak eman ditugu behiz elgerzketaren bukaeran, janez nundiren bilkurak ere. lehenik, zu, per, zuk pertsonalki, noiz erabaki zinuen elkarte hortan sartzea? Ni <clears throat> erabaki, nuen uh, eh, oen dela zazpi urte eh, sartzea uh, urtean. Egan eh, e, e, baita, ni gaztetik uh, asinitzen uh, alkola edaten, e, batez ere festagiruan eta ola, eta bar, eta luzaz, ola, geroztageio, eta eta mm, eh, ogoitama urtekin, ola, oartu nitzen gehiagia daten nuela, eta erabaki nuen gelditzea. Orduan eh, eh, laguntza bat ukan nuen eh, medikuntza aldetik, Eta, ola, egon nintzen, zazpi urte, hola, ebilin nintzen, hilabete batzuk edan edangabe, eta bertze batzutan, uh, erraten nuen bon guain, haste bat, edo, hola, nien dut, eh, festatik pitiat lagunekin, eh, baina aste bat emuruan nintzen gelditzen oski, eta eh, behitz gaizkin nintzelaik, suertia nuen egeski gelditzea. Eta orduan nola zazpi urte bilin nintzen eh, gora berekin, eta gero eh, egun batez, ukan ukandu tolako deklik bat, eta egon nintzen amairu urte edangabe, edan baina bakarrik nire baitatik, Hola horreken... Gaztetik senitu zinuen menpekotasun bat, bat zinuela zure baitan edo... Menpekotasun bat e, ez nuen nola sentitzen, baina e, gustu bat alkonari, gustu bat, eta e, obekio sentitzen nitzen nire, nire laguan egaten den bezala, itzulpen txak bat egiteko, frantzesetik. E, eta hola, eta gero ordan... Amairu urte muruan, egun batez, e, eh, jartxeka jaten nuen lagun batekin, eta berak agnua jaten zuen nikura. Eta egun batez, hola ganean do, e, eh, maida ahno sortat, e, eh, onbeste demora ez Eta baso bat ahno hartu nuen, eta hortik berritzabila, eta e, ola, e, gaizki izan arte, eta odon berriz genditu, eta hilabete, hilabete batzuk e, egon uh, edan gabe, eta berriz uh, hasten itzen, eta nere buruakin erretenen, oainguan kontrolatuko dut, e, noiz benka bakarrik, eta abar, eta abar, baina handi guziz, katastrofa gertatzen zen. Eta, hola, iran nuen, uh, bertze sortzi bat urte, Eta mm, egia mm, nire, mm, nire <laughs> emazteak agaten zidan, batzutan eh, zoaz eh, ikusteat benen alkoholik anonimo horiek eta hola, eta nik eh, ez nuen batez sentitzen, ez nuen ezagutzen, baina erraten nion zen nahi duzu, zo zoiek zer akutsiko nauten, nahi dutela ingelditzen naiz eta Eta, eta azkenian, azkeneko erozketan, e, desesperatuan itzen, eta, eta oin beste urte egon edan gabe, eta nola ezin, ezin nuen berriz hasi, eta joan itzen ikusteat. E, joan ikusteat, eta <laughs> gerostik segitu dut. Zenbat denbora hasi zirela bez? zazpi urte. Zazpi Eta orduan eh, hor uh, uh, gauza batzutat. Uh, nahi bauzu uh, entzun duten uh, teoria bizi izan nuen ez. Eta batez ere uartu uh, nitzen uh, uh, egon nitzen uh, edangabe demura guzia uh, alkolari atea itxinion E, baina eh, ez nuen egin eh, lanik hobeki sentitzeko, eta bar, orduan enitzen bain ere mintzatzen hortaz daula. Eta hor benetan mintzatu ahal izatea, e, arazo bera zuten jendekin, eta hola, hori izan da mm, askapen handi bat, eta horrek ainez lagundu nahu. Zenta mm, dio eh? adikzio hori duten edo ukan dutenek baizik ez dutela elgar hulertzen al, egia da? E, Egia da, e, nizen bat handiz e, entzun dut e, e, nire inguruan eta hola, be, aski du gelditzia bi, bi aperitif hartuta eta abar, eta baina e, alkoholikoa izanik, baina e, e, erritasun bada, e, ezin da kontrolatu, asita ezin da kontrolatu. Ez bali ma da segidan ere, bi amunean edo e, hori da... E, ezin, gen, e, nola, ezin kontrolatutako gauza bat. Elkarteak lagundu du eritasunaren onartzen zureganik? Batez ere, hori da lehen, e, lehenbiziko pausua onartzea. Onartzea eta e, gero erabakitzea aurka egitea. Horrek laguntzen du, ezan duzu, askapen bat dela mintzatzea, baina gero emaiten du indar gehiago alkorardi buru egiteko? No, noski, zenta Ehm, hori, um, uh, eh, noizbenka festa duen ba-, batekin, edo hola txartxeka daten baina galdetzen ez e, zaion eh, bitartean taula, ezin du eh, Hori, uh, uh, naiz uh, indar bat egin uh, baina barnetik ezin du sinetri uh, uh, funtsian, mm. hori zer den. Eta hortako hor... Uh, eh, libreki mintzatzia uh, eh, zure parean dienak arrazo bera dute uh, eragin berdinekin noski, bakotxak badu bere bizia baina uh, aman komun dugu hori nola alkolak uh, ekartzen digun uh, kalte hori Atera bideak, bon, elkartea hor da Bez, eh, barneko gauzen ateratzeko, beste ulehtzeko eta be, senitua izaiteko entxuhaze. Eta bo, beste aterabideak, terapeutikoak, ez dakit eh, medikuren ganat joiten aldean, edo baduzu hor eh, kontseilu bat emaiteko, edo behar batzuk hartuzun bidea horren berri emaiteko. Bai, gu ez gira, ez gira medikuak eta ez gire medikuen kontra ez da ere alkoholen kontra. E, guk dugu arrazo bat e, alkolakin. Ez dugu gaten jendeak orokorki ez dula edan behar. Ez da hori, eh, gure desmartza. Desmartza da personala eta gure gure burua salbatzeko eta hortik ateatzeko eta gure e, nahi e, osasun buruaren osasuna berreskuratzeko. orduan gero Errateko ere, uh, bertzien antzinean eh, hori uh, ez da pentsatu behar. Zenta, uh, ne beti dut, edana garelaik edo edaten dugulaik, besteak pentsatzen dutena uh, arras futitzen gira. Oduan zertako, ongi izateko desmartza egiten dugulaik, keskatuko gira bertziak ze pentsatzen dutenetaz. Eh? gero, aspalditik eh, alkola, alkola giroan dena eta hola, eh, obedu medikuntzaren laguntza izatea. Mm. Obedu, eh, berzelaz izaten alda, lan jerosa ere gozputzen zait, eta abar, eta abar. Orduan, eh, baina e, hori, eh, buruan edo hola, eh, gozputzak ez du gehiago galdetzen fun, eh, funtski alkola. Baina du eh, buruak eta ideiak berritzel die eta, eta hori landu behar da. Hori, eh, nola, pensa moldea eta hori behar da landu, hori da importantena. alkoliko anonimoen eh, elkartea do prinsipioa ba, azkenean aski ezaguna da ideia bera ba, fikzioan ere hainitzik usten da filmetan edo ezakit Ola, ola pasatzen dira, bilkurak, eh, filmetan ikusten dugun bezala, ez dakit, borobilean, eh, kaderetan, eh, egealki dira, bilkura horiek? Egealki nola pasatzen dira. Uh, eh, Lehenik ez gira bakarrak hori ere egan behar eh, berze taldeak, eh, baina nik dut hori ez hau zen, eta gertatzen da, odan badugu um, programa bat berriz ongi izateko. Eta hortan, eh, badie eh, nahi bauzu deitzen dien eh, amabi etapak, erran nahi du landu behar dien gauzak pixkat aldatzeko, Erran eh, behar da ere alkola dela emozioen eritasuna eta batez ere emozioak hartzen dute gaina eta horiek dute banatzen. Eta orduan hori kontrolatzea, pixkat eta bideratzea eh, lantzen da hori. Hori amabi eta eh, hori egiten da hilabetero bat. Eta gero bade printzipioak hori edo doitzen jena tradizioak eta hori ere amabi die eta hori iten da eh, nola egan eh, hilabetean ere bat. Eta gero, ikusten duzulaik adibidez uh, eh, uh, eh, jendea joaten aldan nahi duen lekurat uh, eh, bilkuretat. Baina talde batean, talde bat biltzen malin bada astelen guziz edo arte guziz baiola bezala, uh, gelditzen die hilabetean berze, berze bi aste arte. Berze bi aste arte horiek ze gertatzen da horietan. Gertatzen da... Uh, izendatzen bat da bat antzinetik moderatzaile bezala, eta berak hautatzen du hitz e, egiteko tema bat egunekoa. Eta hor, noski lotua dena, hori ez, eh, alkolari edo lehen erraten duten bezala eh, portaerari eta bar, eta bar. Eta hor duan hor, eh, moderatzailea hori lema hori pres, mm, proposatuta, bakotsak ematen du bere iritzia edo bera nola bizi izan du gai horren inguruan, E, eta e, bakotsak e, libreki mintzatzen da nuski, eta inork ez errantzuten, prinsipio hori da. Bakotsak erraten du pentsatzen duna, e, baina ez da debaterik, Prinzipioa ez da, uh, eh, eh, etzira atea behar bilkuratik, sartu ziren baino gaizkiago, bestela zalperik da. Eta orduan, uh, hartzen duzu interesatzen zaizuna, zekar gaten eta, eta, eta ados etziren puntutan, ba, usten duzu, eta zure iritzia ematen duzu, eta abar, eta abar. Prinzipioa hola da, eta hola ibiltzen da, hori fermukia txiketzen da. Mm, zenbat, elkarte, zenbat talde dida, Eh, Baionan, eh, gelun, kanbon bai. Taldean bat, ba, eh, hori da. Aste lehenian kanbon bada, aste artean uh, bai aste azkenian angerun, oste gunean bada ere bat uh, bai leku berrian, eta ostiraetan miarritzen. Hemen, eren nahi dut uh, E, gero leku guztietan, Matia Landesetan behanean eta... eman dituzu xeetasunak beraz eh, bilkurentzat, badugu zenbaki bat janen duguna dena den eh, bukaeran, eh, biltzeko. Hala, eh, eta esperantzaren atxikitzeko, be, taldeak hor direla, eh, jaiten eh, zinuen. eta, ogoita mar urte betetzen du Baionako elkarteak, alkoliko anonimoak elkarteak, eta horren karietara, eta hainbat itzordu laburbiltzeko, eh, hor uh, lotura bat emaiten alko duzu, baina behar badan nagusiak edo nagusia eman? Bai, hor hori da um, uh, urriaren eh, iruan, aste arteakin, E, beti baionako mm, taldearen e, antolatuik, ordon eta MVC, polo behiri zen MVC da. Orduan da, mm, e, atxaldeko irutan, bada mm, e, informazio publikoa, deitzen dugun bezala, eta nun izanen den e, bi mediku, e, Armel Meijur, hori, e, eta e, Cecil Lafitte, Eh, azken hori baita um, ospitaleko burua. Eta orduan ere bada berste elkarte bat, uh, non deitzen dena, eta nun hori uh, batez ere da alkolikoen uh, eh, um, urbilikoak, uh, senar, emazte, aur, guraso, laguntzeko. E, ikusteko, pixkat nola, nola, nola nola eskudeatu, mm, ez, baina nola, nola laguntzeko bizitzen eh, alkoholiko baten eh, urmiltasuna. Zenta badakigu, norbait erritasun alkoholikoa balin badu, eh, familiak ere eh, fa, eh, erritasun orta sofritzen du. Eta, hola. Justuki, eh, berba horrekin eh, bukatuko du ere, ba, entzuleetan eh, seguraski badira familia batzu eh, arazo horrekin eh, direnak, tabuden gai bat eh, ainitz jendeentzat. Hala, inguruan eh, badugu norbait, zanai bali badugu lagundu edo bederen eh, zerbait egin, zuk zer... Eh, zer kontseila zinezake, kasu desberdinak dira biztan da, baina behar ba ideia nagusi bat or, eh, laguntzeko. Eh, argi, <clears throat> argi izan behar da, eh, eh, sendatzeko eh, erabakia gaizki den dena. adena. Inoek eh, ezin du bere, bere ordez erabaki. Hori da, oinagia da berak erabakitzea. Baina, ematen uh, ematen aldie pistak uh, aholkulatu joatea gure ikusteat eta hola batez ere e, egaten duzu uh, hori uh, ez da tabu bakarrik da gauza bat uh, alkulan zarenaik eta zarelarik eta ez da antzibiak sofritzen dola uh, personak eta lotxa aniz duela e, eta e, oso zaila dela ezagutzea e, gaitza hori dugula eta e, ezin dugula bakarrik atera, ordon sentzu hortan egan hori behar zinuke, behar ba, norbaitekin, mintzatu, arrazo bera duen, edo sentzu hortan. zenbakia bakia emanen dugu behiro? Beraz, bai. Arremanetan jartzeko? Arremanetan jartzeko, behitze. 0, 6, bederatzi sortzi, bost bi, lau bi, iru bederatzi. Eta mil esker eh, likukotasuna ekajirik? Mil esker zui. Eta beste guziei kurraia hon. E, atera bide bat bada eta posible da eta balio du.